Kunigų knyga, šeštas skyrius. Viešpats kalbėjo mozei, kas nusidėtų viešpačiui, nenorėdamas sugražinti savo artimui to, ką tas buvo jam patikėjęs, ar paskolinęs, arba ką nors prievartą atimtų, arba apgautų savo artimą, arba radęs pamestą daiktą, išsigintų arba melagingai prisiektų, arba padarytų kitą nuodėmę, kadangi jis nusidėjo ir yra kaltas, turi gražinti tai, ką atėmė ar apgaulė įsigijo, ar buvo gavęs pasaugoti, ar surado, ar melagingai prisiekė. Jis turi atlyginti ir pridėti penktąją dalį savininkui tą dieną, kai aukoja auką už kaltę. Ir jis aukos auką viešpačiui už kaltę, avina iš bandos, pagal nusikaltimo dydį, tegul atveda jį kunigui, kuris sutaikins jį su viešpačiu ir jam bus atleistas jo nusikaltimas. Ir viešpats kalbėjo mozei, sakydamas, paskelbk Aronui, ir jo sūnums įstatymą apie deginamąją auką. Deginamoji auka turi pasilikti ant aukuro visą naktį iki ryto ir aukuro ugnis turi degti. Kunigas, apsivilkęs drobinę tuniką ir drobinėmis kelnėmis, išims sudegintos aukos pelenus ir juos supils šalia aukuro. Po to persirengęs išneš ir išpils pelenus už stovyklos švarioje vietoje. Ugnis ant aukuro degs visada. Ja prižiūrės kunigas, pridėdamas kas rytą malku, kad ugnis neužgestų. Pirmiausia, aukos deginamąją auką, o po to degins padėkos aukų taukus Ugnis ant aukuro neužges niekados. Šis yra duonos aukos įstatymas. Ja aukos Arono sūnus viešpaties akivaizdoje. Kunigas ims saują smulkių miltų, apšlakstytų aliejumi, bei smilkalus ir sudegins ant aukuro, kaip malonų kvapą, kaip atminimą viešpačiui. Likusią dalį miltų suvalgys Aronas su savo sunumis. Jie tai valgys nerugintą, šventoje vietoje, palapinės kieme. Duona bus neruginta, nes dalis jos buvo aukojama kaip smilkalai viešpačiui. Ji yra šventa, kaip ir auka už nuodėmę, bei auka už kaltę. Tik Arono giminės vyrai ją valgys. Tai amžinas įstatymas jūsų kartoms apie aukas viešpačiui. Kas prie jų prisilies, tas bus šventas. Ir viešpats kalbėjo mozei, tai turi aukoti Aronas ir jo sūnus viešpačiui jų patepimo dieną. Dešimtą dalį efos, smulkių miltų jie aukos kaip duonos auką, pusę ryte ir pusę vakare. Juos sumaišys su aliejumi ir iškeps skardoje. Tai duonos auka. Ja aukos, kad būtų malonus kvapas viešpačiui. Kunigas, kuris bus pateptas Arono vietoje, visą sudegins ant aukuro. Visa duonos auka, kurią aukojo kunigas, bus sudeginta. Niekas jos nevalgys. Ir viešpats kalbėjo mozei, paskelbk Aronui ir jo sunums įstatymą apie auką už nuodėmę. Auka turi būti papjauta viešpatės akivaizdoje toje vietoje, kur pjaunama deginamoji auka. Ji yra labai šventa. Kunigas, kuris ją aukoja, valgys ją šventoje vietoje, palapinės kieme. Kas palies tos aukos mėsą, bus šventas. Jei aukos krauju būtų aptaškytas apdaras, jis turi būti plaunamas šventoje vietoje. Jei auka virsi molinėme inde, jį sudaužysi, o jei varinėme, jį išvalysi ir vandeniu išplausi. Kiekvienas kunigų giminės vyras valgys tą mėsą. Ji yra labai šventa. Tačiau auka už nuodėmę, kurios kraujo dalis įnešama į susitikimo palapinę sutaikinimui, nebus valgoma. Ji bus visa sudeginta.